Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 3-ն է, տարվա 123-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1802 թվականին բացվում է Տարտուի համասարանը։ 1837 թվականին Հունաստանում հիմնադրվում է Աթենքի համասարանը։ 1957 թվականին Կարաչայները վերադառնում են իրենց պատմական հայրենի։ 1999 թվականին Փոթորիկն ավերում է Օկլահոմա Սիթի քաղաքը։ Զոհերի թիվը կազմում է 36 մարդ հասված տնտեսական վնասը 1 միլիարդ դոլարից ավելի։ 2002 թվականին Հնդկաստանում ռազմական MiG-21-ը մխրճվում է բանկի շենքի մեջ, զոհվում է 8 մարդ, 2006 թվականին Երևանից Սոչի թռչող Արմավիա ընկերության Airbus A320 օթանավն ընկնում է Սևծովը։ Զոհվում են օթանավում գտնվող բոլոր 105 ուղևորներն ու անձնակազմի 8 անդամները։ Այսօրը ծնվել են 612 թվականին Բյուզանդիայի կայսր Կոստանդին գն 1469 թվականին իտալացի պատմաբան եւ փիլիսոփա Նիկոլո Մաքիավելլին, 1859 թվականին իշխան հասարակական գործիչ Նիկոդեմոս Ամատունին, 1888 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Բելլա Բոնդին, 1893 թվականին կուսակցական եւ պետական աշխատող Արամ Մանուչարյանը, 1898 թվականին Իսրայելի 4-րդ վարչապետ Գոլդա Մեյերը 1902 թվականին ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր Ալֆրեդ Կաստլերը։ Նրա աշխատանքները նվիրված էին օպտիկային, ատոմային սպեկտրադիտմանը, քվանտային էլեկտրոնիկային։ Հետազոտել է ատոմների գրգռված օպտիկական վիճակները օպտիկական ռեզոնանսի մեթոդով։ 1951 թվականին ցույց է տվել ընդհանուր տեսքով սպին-ցանցային ռելաքսացիայի հետազոտության հնարավորությունը մագնիսաօպտիկական մեթոդի օգնությամբ ուսումնասիրել է ատոմների բազմաթիվ քվանտային անցումներ։ Հենց նրա աշխատանքները ընկան մազերների եւ լազերների ստեղծման հիմքում, եւ հենց որոնց շնորհիվ 1966 թվականին նրան շնորհվեց Նոբելյան մրցանակ։ Այսօրը ծնվել են 1933 թվականին ամերիկացի երգիչ երգահան Ջեյմս Բրաունը 1962 թվականին դերասան, բեմադրիչ, դրամատուրգ Սլավա Ստեփանյանը 1975 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Քրիստինա Հենդրիքսը։ Այսօր տոնում են Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ազատության օրը, Սիերա Լեոնեում անկախության օրը, Լեհաստանում եւ Ճապոնիայում սահմանադրության օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր Արեգակի օրն է ու Մամուլի ազատության օրը։ Վերջինս 1994 թվականից սկսած տոնվում է յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 3-ին։ Հայտարարվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հատուկ որոշման մեջ։ Սկսած 1997 թվականի մայիսի 3-ից ամեն տարի ազատ տպագրության գործում ներդրում ունենալու համար տրվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ մրցանակ։ Այսօր մայիսի 3-ն է, տարվա ավարտին մնաց 242 օր։